dersi Tevhid Allah İşte ilk dersimizde İslam'da inmemiz gereken şeylerin isimlerini çözdük Bütün bunlardan bir tanesi akide diğerine de bir tevhid alır bu sebeplerini söylemiş geçen bahsede en son bahsede geriye kalan ki hmm, daha çok var bahseden 3 tanesine daha çıkartmış bunlardan bir tanesi neydi usulü din akide ehli sünnet alimleri usulü din demişler neden usulü din demişler çünkü usulü din dinin aslıdır aslı demek akide dinin aslı olduğu için buna bu isim verdiler kısaca böyle ee, söylemiş oldum başka ne dediler sünnet dediler değil mi? mesela İslam akidesinde neden sünnet dediler? sünnetin yıllar manalarından bir tanesi söyle evet çare katılması yok İzmerlenme oluyor izlerlenmiyor çare katılması yok Arapça okuyorsun Kur'an-ı kaynaklarında var doğruları bu Kur'an-ı güzel bir selamın sünneti onu anlamak için onun yanından onu görüyoruz yani onun dediği yolda zaten asıl şimdi peki fukulet var var fıkhul etler demişler mahkeme akide neden fıkhul etler diyor fıkhul etler bu kanları koydu akide bir de anlatılması gereken en büyük şey olduğu için evet, geçen derste geçirdiğimiz bir bahse yani bir bahse e, alakalı konulmuş bu bizim anlattığımız akide var ya bu akideyi sahiplenenler bu akideyi akide olarak edinenler gerçek İslam akidesini Allah Azze ve Celle'nin Resulü istediği doğru sahne akideyi akide edinen ona o akideye iman eden bu fırkanın bu taifenin isimleri nelerdir ne gibi isimlerle isimlendirilmişlerdir bunlar ve bir kere en meşhur isimlerinden bir tanesi ehl-i sünnet ve cemaattir İslam akidesini akide edinen taifenin isimlerinden bir tanesi ehl-i sünnet ve cemaattir Peki e, maruf ehl-i sünnet vel cemaat üç kelimeden oluşuyor ehl-i sünnet ve cemaat üç tane Peki sünnet ne? Sünneti anlatmıştık biz Değil mi lügat manasını? İşte bunun sulahi manası da sünnetin e, tarifler yapılmıştır değil mi? E, sulahi manasına tarifler yapılmıştır Tabi en meşhur tarifi manu kulan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin evsiyenin evvel sünnet takılır diye tarif etmişler değerlilerimiz tefsir ve takdiri olarak nakledilen şeylerdir yani bir sosan söylediği bir şey söylemiş din adına fiili bir şey söyler din adına bahsi bir şey vardır bunun yanından vasıfları vardır yine takdir ettiği şeyler vardır bunda bunların ortak sınırsınız tamam mı? ancak tabi sünnet yani dedik geçen derste söyledik sünnet her zaman sünnet e, şeyin e, bidatın mukabilinde kullanılır yani sünnetin zıttına de dediğimiz zaman bidattır çünkü sünnet dinin kendisidir bidat ise dinde olmayan şeydir tamam o yüzden sıkça kullanılmıştır bidat sünnetin mukabilinde sıkça kullanılmıştır yani sanki bu e, iki kelime birbirine zıt makamda kullanılmış tamam mı? iki kelime yani bidat ve sünnet kelimeleri birbirine zıt makamda kullanılır çünkü neden sünnet nebi sallallahu yoludur bidat ise bu yoldan inhiraf tamam bidat ise bu yoldan e, inkiraf, e, e, inkiraf etmiştir ki nebi sallallahu e, merfu olarak e, müsbet edilen rivayetler var diyor ki ma ahdese kavmin bid'atın illa rufi'a mislihu misliha minneşşidin yani bir kavim bir bidat işlemesin ki mutlaka o bidatın mukabilinde bir, bir sünnet kaldırılmış olmuştur yani insanlar bidatları ortaya koydukça ne yapıyor ee, sünnetler ortadan kalkıyor e, mesela örnek e, işte camilerden mesela camilerde e, yapılan şey e, camilerde kullanılan tesbih tesbih malzemeleri bunun artık kolay kolay görebiliyor musun şimdi sünnet olan elle yapmaktı bak elde edilir adam mesela diyor ki benim niyetim yani sen bir sünnet öldürdün sen bir sünnet öldürdün işte bu bakın fıkhını söylüyor bu Ahmet bin Hanbel sıfatı tartışmalı ne kadar olursa olsun sıfatı tartışmalı önemli değil vakıada bu böyle Seleften bu konuda nasıllar var başka kahvelerden nasıllar var hepsi birbirini kuvvetlendiriyor bir sünnet şey bir bidat ıslat edilmiş olmasın mutlaka onunla beraber bir sünnet kadar hatta İbn Abbas radıyallahu anh'tan e, radıyallahu anh'dan da rivayet var diyor ki min illa ahdesu fihi bidatın yani mutlaka bir yıl geçmiş olmasın ki insanların insanlar üzerinden bir yıl geçmiş olmasın ki mutlaka bir bidat iştahat ederler diyor ve ennâtu fihi sünne ve o senede bir geçirmez olurlar diyor İbn Abbas radıyallahu anh hatta tehya el bida'u ve temutu es sünne ta ki böylece diyor ki bidatlar görüyorsunuz tamam ve sünnetler öldürülür yani yok olur da, bunda işte İbn-i Vaddah Elbida ve Nehya Anha'da geçirmişler tamam bu o zaman dediğim gibi e, sünnet Nebi Sallallahu Aleyhi bir de buna muhabir olarak kullanmıştır şimdi mevzumuz neydi? mevzuya dönecek olacak dedik ki İslam akidesini taşıyanlara ne için oluyor? ehli sünneti ve cemaat tamam Dedi ki bu üç kelime yok şu ehli sünnet ve cemaat sünneti anlattık geçen derslerde de anlatmıştık burada biraz daha belki e, ziyareler ettik tamam geriye ne kaldı el cemaat cemaat lügatte ne demek? bir kere el-cema cema'dan almıştır akıl kökü el-cema cinin aynı harfler cema kelimesinden almıştır da tamam mı? E, yani bu haline var ki huve ben müşşey bi takriru ba'dihim bazı şeyleri bazı şeylere yakınlaştırmak tamam mı? Yani bir şeyin e, kısımlarını birbirine yakınlaştırmak bir kısım bir şeyin cüzdanı birbirine yakınlaştırmak tamam mı? birbirine ilhak etmek bunun orta kısımdır e, cemaat cemaat yani tamam mı? ve İbn-i Faris pardon bunun anlamını verdiğimiz gibi i̇bn Faris ne diyor? El cimu vel mimu vel aynu Şimdi cene kelimesinden anlıyoruz o zaman Cene kelimesi hangi harflerden oluşuyor? El cimu vel mimu ve aynı harflerden İşte İbn-i Faris bunu söylüyor ki el mimu şey El cimu vel mimu vel aynu aslın vahidin Cimin aynı harfleri bir asla garantidir Yedul ala tadammü şey Yani bir şeyin tamam mı? Bir şeyin böyle toplanmasına garantidir birbirine geçmesin bulmasına zarar tamam mı? O zaman demek ki cemaat burada Çünkü Peki cemaat isim olarak manası el adedil kefirun Ben insanlardan insanlardan e, çok adede delalet eden bir lafıdır. Yani cemaat dediğin zaman bir grup var insanlar toplanmış olarak. Bu manası veya işte el kavun müştemi'ûne ala emin veya herhangi bir e, şey için toplanmış insan grubu demektir tamam mı? herhangi bir şey için e, yani herhangi bir amaç için o yüzden diyorlar taifetun yecmehum harabun vahid kendilerini tek amacın bir araya getirdiği insan grubundur cemaati tamam mı? mesela dersin ki işte futbol cemaati onları o araya göre sen nedir? Aynı Değil mi? Aynı ortası nedir o? Yani o, o futbol değil mi? Veya e, dersin ki mesela e, atıyorum yemek cemaati yani ne? bir sofra kurulmuştur tamam mı? orada insanlar toplanır onların toplanmasının bir amacı vardı nedir o yemekte birleşmede aynı bir şekilde de böyle ehli sünnet vel cemaat dediğin zaman da ona göre bir akım şimdi bu lügat manası tam cemaat peki şer'an ne demek cemaat Allah'ın manası Nebi Sallallahu ve ashabının ve onlara tabi olanların ve onlara tabi olanların uyduğu ve onlara tabi olanlardır tamam. Resulullah sallallahu ve ashabı ve tabi'in ve onlara da tabi olanlardır cemaat aslan bu kasıda ehl-i sünnetler cemaat tamam manası peki ehl-i sünnetler cemaate geçen kelimelerin bir tanesi de ne? şimdi kaç tane kelime geçti? ehli sünnet ve cema sünnet cemaatı bir de ehli ehli ne demek e, ee, akat sünnatidir yani bir şeyin bir şeyi sahiplenen bir şeyin en has şeyi yani bir şeyi sahiplenen demektir mesela dersin ki ehli beyt ehli ehli ehli dersin ne demek yani çıkan bu demek o evin oturanları demek tamam mı mesela İslam ehli dersin yani İslam'ı kendine din edinen demek ehli mezhep dersin yani o mezhebi kendine mezhep edinen demek tamam mı Emir i sünneler cemaat dediğin zaman sünneti kendine din edinen demek Sünneti kendine alan, sünneti kendine kendi için benimseyen demek Tamam o zaman o yüzden Mucem Makasulluğa İbn-i Faris'e baktığımızda e, bu i şey dediği zaman Akasun Nasuluhu der Tamam yani insanın, e, insanın o şeydeki e, haklı yani o şey kendine benimsemesi o şey kendine has kılması yani kendine onu alması tamam mı? kendine onu alması gibi e peki ee, peki ehl cemaatin böyle güzel gene bir tarifi ee, nedir mesela bunu en güzel tarifi yapanlardan bir tanesi mesela yani çok var İbn-i Hüseyin'in tarif etmiş bunu muhasırlardan diğer İmam Şafii vesaire yani demin söylediğim gibi öyle sünnet vermem abi sünneti yani Resulullah sallallahu kendisinin Resulullah sallallahu sünnetini kendisini yolladı ve cemaat tamam yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in topluluğu ondan sonra gelen topluluk ondan sonra gelen topluluk topluluk ve o topluluğu uyanmış öyle sünnet ve cemaat Sıra o yüzden mesela Ümmi Şeyma Rasulullah muhasır alimimizden tarif ederken, tarif ederken diyor ki e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini sünnet edilmek için yorumlu olabilmek için toplamlı cemaatin içindir toplu, cem toplu grubun içindir toplu cemaat yani ve bununla amel eden sadece bunu alan değil amel eden zahiren ve batinen amel eden tamam yani analize ve itikafta bunu kendisini edinen toplumun içindir şimdi e, hazır bunu anlatmışken şimdi söyleyeyim şimdi e, mesela günümüzde insanlar çıkıyor diyor ki siz neden diyorlar ki siz neden kendinize öyle sünnet şey ismini veriyorsunuz bunu bidat kılıyormuşlar tamam mı? bu bidat kılıyorlar Resulullah kılın böyle bir şey yok diyorlar tamam mı? niçin Müslüman demiyorsunuz yok mu? diyor ki bu sizin kullandığınız dünya içinde doğru kısmı var eksik kısmı var ve batıl kısmı var tamam mı? doğru kısmı var eksik kısmı var ve batıl kısmı var şimdi doğru kısmı ne? önce ondan başlayalım bunlar ne dedi bize? senin için kendine Müslüman demek için bu doğru bir kısmı evet biz kendine Müslümanız e, Müslümanız dememiz, Müslümanız dememiz lazım ve bunu da diyoruz tamam bu buraya kadar ben fikiriz bunu demiyor değil yani biz öyle sünnet derken Müslümanız demeyi reddediyor muyuz lafı da değil mi? ekstra olarak kullanıyoruz budur tamam buraya kadar mümkün eksik kısmı neresi bunun bize demesi Resulullah Sallallahu döneminde bunu vardı şey pardon, e, pardon batıl kısmı neresi yok Resulullah Sallallahu döneminde bu var mı yok batıl vardı Resulullah Sallallahu döneminde ama e, kalıp bir silah olarak kullanılması olarak yok ama bu lafızlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, basit olarak hükmetmesi noktasında vardır bir sünnetler kenarı için çünkü neden Nebi Sosyaleme kurtulan fırkası olduğu zaman çeşitli lafızlarla oluyor Bir rivayette cemaattir diyor Bunun kadar Ebu Davud'daki adı cemaattir diye Ebu Davud'daki adı cemaattir lafı geçiyor Bu hadis sahih şey. Çünkü Enes radıyallahu anh'tan e, tarifleri var bunun alt, alt tarihi var bu hadisin vesaire daha fazla şahitleri var bu hadis sahih zaman bak Resulullah ne için varmış? Cemaat Peki ee, sünnet demiş Demiyorum ben size iki şey bırakıyorum Bunlara sorunun bir çalışma sarılmayacağım Değil mi? Ne diyor? Allah'ın kitabı benim sünnetim Allah'ın sünnette burada lafı Ehil ehil o ayrı mevzu Sarılmak sarıldığımız sürece satılmayacağım Sarılmak da öbür manası Tamam Ehli sünnet vel cemaat Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatini cemaat edin Yani buradan kastımız sahabenin yolu yol edin ve Resulullah'ın koyduğu sünneti kendisine sünnet edenin insan toplumu içindir bu, bu kur, e, cemaat sünnet lafı da Allah Resulü Sosyal'ın döneminde kullanmıştır ve Resulullah'ın bir toplumun yani insan toplumunun bu yolda gitmesini emretmiştir Allah'ın ne diyor kandan ya aşınlıkum ve sevara ihtilafen kesiyorum عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ve وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Bunları sıfırlanın Sizden sonra yaşayanlar üç ay itiraflar göreceksiniz Size benim de hülafa Raşid Halifelerin sünneti Hidayet olan Raşid Halifelerin sünneti Vahid Raşid Halifelerin diyor ki onlara azı düştüğümüzle yapışın sonradan uygulayan her şey biraz her biraz kısıtlıydı Allah'a çıkartacak yani bu öyle sünnetler cemaat lafzı terimleri Allah için aleyhissalatü vesselam döneminden beri kullanmıştır ama bir mustalah olarak hadi mustalah olarak mustalah olarak kullanmıştır Allah için aleyhissalatü vesselam döneminde hadis birçok e, tarihten yani Ebu Davud tamam bunun bu söylediği iddiaları ne oluyor? Batıl olursun neden hikmet Bu aslı batıl Peki dedik ki İslam akidesini taşıyanlara isim vermişler Bu isimlerden bir tanesi değil öbür isimler Peki başka ne isim vermişler? Yumuşak isim Bu da ikinci isim olarak Tabi mesullerini sayıyoruz bir sürü isimler var İkinci isimlerden bir tanesi kullanılan selef Peki selef ne demek? Bir kere sebep salih kelimesinin çoğulur Tamam mı? ne derler mesela lügat alimleri selefu cem o salif selef salifin çoğudur tamam mı peki salif ne demek önde gelen öncü olan demektir tamam o zaman selef ne oluyor el cemaatü mutakaddimin demek öncü cemaat ilk cemaat tamam öncü cemaat ilk gelen cemaat o yüzden e, İbn Faris'ine ne diyor mesela diyor ki Sin ve lam ve Sin, lam ve Faris o uçaktan uçuyor diyor ki aslın yedulle ala tekaddumin ve sebekin bir asıldır geçmişliğe ve öncülüğe delalet eder geçmişe ve öncü olmaya öncülüğe ilkliğe delalet eder tamam İbn Faris o yüzden onun çekimlerini yapmışlardır selefe yeslifi selefen resulüfen diye yani takaddem geçirilmiş sonucu oldu tamam o yüzden mesela ne derler her insanın selefi vardır yani ne manada lügat manaları şey yani babası ölmüş babası dedesi dedesinin dedesi tamam mı bunlar hepsi seleftir lügatta selef denir bunlar tamam mı tamam hatta demişlerdir ki mesela e, kendisinden önce ölenleri kendisinden hatta büyük akrabaları yaşayanlar için dahi selef denir olayını sorar aslında mesela senin deden şu an yaşıyor deden sebeptir çünkü senden önce doğduğu için ve bundan hepsini yoramamak tamam bunların Şu edilmesi lazım peki telef ıslahın manası hep çeşitli lafızlarla gelmiş ama bunların en güzel lafızlarından bir tanesi e, İmam Gazali Rahimahullah'ın kullandığı e, çünkü mesela e, İlzamul Alam an İlmi Kelam adlı kitabı var İmam Gazali'nin İmam Gazali mesela orada tarif etmiştir her ne kadar kendisi selefe e, birçok noktada muhalefeti olsa da tarifi güzel bir tariftir İmam Gazali'nin özellikle bu tarifi söylememizin bir faydası var onu görecek neden? çünkü İmam Gazali diyor ki eylem bil ki emmel hakka bak lafta bak şimdi İmam Gazali çünkü İmam Gazali bir kere eşhari tamam eşhari atıyorsun ama e, e, kelama felsefeye bulaşmış iyice bir eşhari geçirmiş tamam mı? eğer içinde mesela ikinci sıfatlarda olsun tamam mı? diğer mesela e, gaybiyat meselelerinin birçok yerde ihtilaf ettiği yerler var içinde tamam mı? o konuda erişmesi muhaliftir erişmesi dışında o konularda tamam mı? ama buna rağmen söylediği lafta bak i'lem ennel hakka sarış bil ki açık olan hak ellezi la meraatihi yani kendisinde hiçbir ee, tabiri caizse hiçbir e, pürüzün, lekenin tamam mı yanlışlığın bulunmadığı fihi inde ehlil basair basiret ehlinin katında huve mezhebi selef mezhebi selef selef mezhebi denilmeli kendisinde, kendisinde net hakkın bulunduğu ve hiçbir şairenin lekenin e, bulunmadığı basiret ehlinin indinde bahsetmiş şeylerin ilminde kime zıt selef yani ani bak ne kastediyorum diye dikkat et ani mezhebe sahabeti ve tabi ve bununla da diyor sahabe ve tabi'nin mezhebini kastediyorum görüyor musun? bunu İmam Gazali söylüyor bu nasıl çok önemli birçok önemli bunu İlcamul Avam an ilmi kelam adlı eserinde söylüyorum tamam bu tabi kelam e, kelami de bir kitaptır bunlar ana bunun için imam zahları bunu Buradan peki ne gibi bir şeyler var? Birincisi bu tarif sahih. Demek ki bidat hükmünün ünlüde diyor. Ki bidat öyle dersen bunu mutlak olarak sormuyor sanırım. İmam Gazali yanlış anlaşılmasın. Çünkü İmam Gazali bunu kelam kitabında söylerken de etrafındaki insanlara bunu bir e, tarih olarak mesaj, mesaj olarak da almaları bağımında söylüyor. Tamam mı? Yani ehli sünnete birçok noktada muhalefet edenlerin indinde de, mübinlerinde de mutahakkik olan bir şey vardır bunlar bile şeref mezhebinin ne kadar hak mezhep olduğunu anlamışlar ama kimileri havasından, kimileri inadından kimileri e, içinde bulunduğu bazı ceha, cehaletinden vesaire bazı noktalarda kabul etmişler ama buna rağmen itiraf etmekten kendilerini aramamışlar hmm. bunu İmam Gazali söylüyor açıklamak o yüzden burada diyoruz ki mesela bugün şimdi en güzel e, noktalardan bir tanesi şimdi bize diyorlar ki bak şimdi çok önemli burayı lazım şimdi bunlar diyorlar ki mesela günümüzdeki eşariler olsun muhafızlar olsun veya diğerler. eşariler ve muhafızlar olsun diyorlar ki bazıları mesela Hayır bunlar cahil kısmı genelde tamam mı? Yani batı insanın soruna neden diyorlar ki içine kadar cemaat demiyorsunuz bu Müslüman Diyor ki bunun sorunu anlatır, delillendirin de içine kadar cemaat Ama bir bakış açımız daha var nedir o? Şimdi ben Müslümanım şimdi Cehmiye ben Müslümanım diyor mu? Mu'tezile ben Müslümanım diyor mu? Eşari ben Müslümanım diyor mu? Mu'tezile ben Müslümanım diyor mu? İslam'daki batınlı en sapık fırkalardan bir tanesi olan batınlı ben Müslüman diyor mu? Var mı İslam'da hiçbir taife Müslüman diye isimlendirilmesin? Peki sen tutup insanların içinde ben Müslümanım desen hangi gruba girdin? maalesef ve maalesef İslam bölümünce gruplar oldu o zaman senin Müslüman demen tamam mı bütün gruplarda da aynı isim olduğu için ehli sünnet kendilerini mutaf belirlemek için ve kendi akidelerini onların akidesinden beri etmek için ve onlardan uzak uzak tuttuklarını yani kendilerinin onlardan beri olduğunu kendilerini onlardan uzak tuttuğunu insanların ilminde avamın ilminde ilim ehlinin ilminde beyan etmek için bu ayrıcı lafı söylemişler ama bak mesela bu cümleye ben ehli sünnetin diyemiyorum şeye bak e, mutezileye ben ehli sünnetin diyemiyor bak kitaplarına bunların orası ağzına bile almayı çekiniyorlar almıyorlar ama ehli sünnet meselesi de aynı gelecek şimdi sen Şimdi acı ölçümesi konuşuyorsun Meselesinden bahsetmek için bunu söyledim Bu e, işte ehli sünnet şey bazı şeylerde tabiri caizse bazı noktalarda bunu daruri olarak görmüş koymuşum içinde Tamam mı ehli sünnetler cemaat Ve baktığın zaman çoğunu Kur'an ve sünnetten almışlar Al işte ehli sünnetler cemaat Allah Resulü kurtulan fırkanın içinde cemaat diyor Bak Allah Resulü içinden demiş Resulü sünneti bırakıyorum diyor Bak ehli sünnet ve cemaat Tamam mı? Ondan sonra da öyle tamam mı? Bu farklı öğrenmek için. Şimdi bu selef olayına geldiğimiz zaman da şimdi tabir caise burada farklı belirleme olayı Çünkü bak selefin zıttına selefin mukabilinde ne kullanılır? Mesela nasıl ki evet. hadep kullanırız nasıl ki mesela sünnetin mukabilinde bidat kullanılırsa selefin mukabilinde de zıttı olarak tabiri caizse halef kullanmış her ne kadar halef, haleften mutlak olarak dönmedilen insanlar kastedilmese de genel olarak budur yani halef selefin e, mukabilinde kullanılır tamam mı? şimdi olaya böyle baktığımız zaman diyoruz ki şimdi İmam Gazali'nin bu sözü e, tabiri caizse e, bir noktada delil şu manada dedim. şimdi celal hüküm neden kendisi seleftesin bunu söyleyenlerin çoğu mesela günümüzdeki cahil yani eşari ve matillerin cahil kısmı tamam mı? cahil kısmı celal hükümü için kendine mesela selef diyorsunuz tamam mı? diyor ki bak eğer sen böyle dersen senin en büyük kabul ettiğin ve imam olarak aldığın insanlardan dahi ki bu kim? İmam Gazali Aynen Gazali İmam Gazali dahi sebepsinden almışmış çünkü daha müşahate fil istilah silahta müşahat yok ta ki lafzı bahı olmayıncaya kadar veya lafz, lafzı ihtimalli olmayıncaya kadar selef selef kelimesi ne? bak şimdi şöyle açarsak e, daha yakın selefi tarif ettik ne? eski silahi manası eskiyi takip eden o yüzden mümin insana deriz selef lafına kızan sen eskiyi takip etmiyorsun yani sen eskiye muhalefet eden bir fikirde misin yani sahabe tabi'in tabi tabi'in dönemi muhalefet eden bir, e, bir kişi misin muvafakat eden bir kişi misin eğer derse ki muhalefet eden bir kişinin tamam o zaman tamam o zaman yani ne farkı kaldı senin bunu söylemenle bizim seleftemimiz değil o zaman sen de bizim söylediğimize geldin şimdi eğer muhalefet eden bir kişi diyorsa zaten e, sabır bir insan onu geçeceksin o bir kere Resulullah Sallallahu övdüğü e, üç asra, asra muhalefet çünkü Nebi Sallallahu diyor ki en hayırlı asır benim asırdır sonra ondan sonra gelenler sonra ondan sonra gelenler sonra istilaklar çıkacak neden sahabe ikinci akıl tabi yani tabi olanlar ve tabiine tabi olanlar yani tabi tabi tamam muhalefet ederse bir daha adama muhafaza ederse tabi ederse bir daha adama neden muhafaza ederse o zaman sen bir insan yani selef selef lafzına ıtlak edilmesini kızan insanlara söylüyor çünkü selef bir sorun bakıyor yok yok değil şimdi öyle gören insan o lafı yani öyle sünnetle hani bir, bir yeri selef diyormuş selef derken de sanki öyle sünnetten kendilerini ayırıyormuş böyle saçma bir şey olabilir mi? zaten bu selefin diyen insanlar ne diyorlar? yani sen ayırt ettiklerini nereden anlayabilirsin? onların lafına dönmen lazım lafına döndüğü zaman bir öyle sünnet selefim diyor tamam ehl-i sünnetler zaman ve şu an selefim diyenden daha çok ehl-i sünnet lafını kullanan insan yoktur anladın mı sen bakma öyle bak ehl-i diyen insanlara e, fırkalarla alakalı Resulullah'ın 70 şu bu rivayetlerinin kimse e, bunun pek bildiği yok veya bunu pek e, bizim kadar gündeme süren insan yok anladın mı? bu bir batıl yani onu geç tamam mı? o yüzden Nebi Sallam ne diyor delil selef hayrun nasi karni sümmellezine yorunahum sümmellezine yorunahum Bukhari sabit Nebi Sallam diyor ki en hayırlı dönem benim dönemimdir en hayırlı asıl benim asımdır sonra ondan sonra gelenler sonra ondan sonra gelenler biz buna selef ismi vermişiz çünkü selef lügatta eski demek yani geçmiş takip eden bu bir ikincisi buna eğer siz kızıyorsanız o zaman siz ilk ilk asırdaki imamlara yakınmak lazım selef için nakliyorum çünkü onlar da selef demişler ne yapacağız şimdi onlara sor bu Hasan'ı Basriler, Mücahitler şunlar bunlar bunlar nasıl insanlar ehli sünnet imamları diyecek onlardan nakiller var selef için kullandıklarını dair her ne kadar onlar sahabeyi de kastırsa ama neden olay ne demek ki onlar da sahabe kendilerinden eski olduğu için eskiye selef vermişler İki Bizim imamlarımız alt örnek İmam Gazali şereftir diyor. Ne yapacağız? Ne İmam Şevkani, İmam Sifirani bunların hepsi bunlara şeref diyorlar tamam mı? Bunlara e, hiç e, bir şey yok ancak tabi böyle bir mülahada var burası önemli nedir o mülahada? şimdi bu genel bir tanım tamam mı? ancak bu demek değildir geçmişte yaşayan herkes hayatı çünkü alimlerin dediği gibi zaman olarak önce olmak tamam mı bizim tarif ettiğimiz usulları veya tarif ettiğimiz selefe dahil olmasını gerektirmez o insan Cehm İbni Safvan baktığınız zaman selef döneminde yaşamış ya Ebu Cehil dersin tabi Ebu Cehil sahabelerin arasında yaşamıştır dersin Ebu Cehil ama özellikle fırkalar adı altında isim verecekse Cehm İbni Safvan baktığımız zaman Cabir'in dirhem tamam mı? bunlar selefin altında o yüzden şu, e, şu kaydı getirmemiz lazım bu selef sahabenin yoluna uyan ve onlara uyan ve onlara uyan tamam mı? onların emrinden giden her ne kadar zamansal olarak selef de olsa yani lügat olarak selef de olsa ıslah olarak selef edilmiş lügat olarak selef önce olmaz tamam onlar önce bizden önce gelmiş cemil geçmiş var. vesaire tamam mı? önce gelmişti ama bunlar telef telef olmaları sadece lügat manasında mübarek bunlar iki tefsir rahat yapamaz tamam burada e, bir özel durumda çalışır o yüzden İbn Teymiye diyor ki e, hiçbir zaman zaman olarak önce olmak telefi, telefi tayin etmede yeterli yani selefi tayin etmek işte zamansal olarak geçmişte olanlar demek değildir selefi sınırlarını belirlemez tamam mı bilakis ona e, zaman izafesini eklemekle beraber kitap ve sünnete sahih bir şekilde bağlanmayı da öğrenmemiz lazım ki ta ki o e, silahı olarak şeref mefhumuna dahil tamam bundan dolayı Ümit Eyni bunlar diyor e, şerefe o dönemde yaşamasına rağmen kitap sünnet noktasında muhafaza etmeyen bir insan şerefin arasında hayatı boyunca yaşasa da tabinin sahabe arasında hayatı boyunca da yaşasa da bu insan sevgi değildir bu vasıflahın manasında tamam mı? çünkü neden? bunlar onların yoluna muhalefet olmuşlardır Ebu Bekir, şey Ebu Cehil, Ebu Lehem bunlar kimin arasında yaşadı sahabe? Cehil'in Safvan kimin arasında? Cabir'in bir kimin arasında yaşadı? tamam mı? evet zaman e, şöyle bir taksim daha var şimdi ne şöyle hem zamansal olacak hem de tutaklı sünnete olacak ama şimdi bak biz tutak sünnete uyuyoruz peki zamansal olarak bir selefin mi? zamansal olarak değiliz yani eski değiliz o yüzden selefin tarifinde e, zamansal olması mutlak olarak değildir tamam mı? o yüzden e, o yüzden mesela e, İmam Şifirani bizim büyük alimlerimizden tamam şeref alimlerimizden ne diyor şeref meselini öyle bir tahkik ediyor ki yani sınırlarını çerçevesini o kadar güzel çiziyor ki diyor ki şeref diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde bulundu, ve onlara güzel güzelcene uyan tabinlerin bizzat kendileridir diyor sonra da diyor ki bu tabinlere uyanlardır ve şehadetine ve, e, ve imamlıklarına şehadet edilmiş din önderleridir bunu umum olarak kullanıyor ister bu zamanda olsun mesela İbni Teymiye şerefidir isterse zamansı olarak olmaz bugün günümüzde İbni Teymiye bir şerefi de yani bir şerefi de isterse zamansı olarak olmaz tamam mı? bu tarifi yapan bizim şeref halimlerimiz geçmişte yaşamış İmam Şükürani tamam mı? hatta diyor ki dinde e, durumunun azameti bulunmuş herkes ve e, insanların kelamını kabul ettiği imamlar din önderleri bunların hepsi din ortasında o zaman İbn-i Hüseyin şimdi şey geçelim Hasan-ı Basri selef midir? hem mani olarak yani hem Kur'an sünnete e, e, din olarak almış olarak hem de zaman olarak sünnet eline evet, e, olarak değildir ama Kur'an sünneti onların yolunu yol edinerek menhecin menhec edinerek e, etme noktasında selefiydir ama zamansal olarak değil ben selefi miyim? evet ben selefiyim ne manada onların yolunu yol edinerek menhecini menhec edinerek Kur'an sünneti alarak tamam sahabelerin itikadını itikad edinerek üçasının itikadını itikad ederek anne sen şey selefi mi? sen bu zamanda şeyler diyor bir bidatı da itham edilmeyecek yani pardon kendinde bir bidat bulunmayacak veya razı olmayacak bir lakapla lakaplanmayacaklar bunlar ki lakap, e, razı olmayacak lakap ne olabilir? kendisinin onu beyan ediyor ki mesela hariciler harici lakabı Hadi radiyallahu anh döneminde çıkıp Hadi radiyallahu anh'ın sonra Rafiziler diyor Şiaların Kader müşteridirler kaderiyeler, mürciyeler, cebriyeler, cehmiyeler, mürciyeler, kezamiyeler ve bunların benzerleri bir imam seçilen tamam tabi burada kısa şey, şunu söylüyorum dedik yani e, az önce şerefin mukavimde ne güzel olmuş tamam şimdi halef lügatta e, alimler diyor ki huve men ca'e halfel mutekaddim önce gelenden sonra gelen demektir yani e, öncülükten e, sonra gelendir tamam bu, bu haleftir mesela lügat olarak şöyle diyelim ki ben az önce bu odaya girdim tamam mı? E, benden bir saat sonra Ahmet diye birisi gelir bu Ahmet benim odaya girişime müsbet bir haleftir ben selefim tamam bu lügat manası tamam çünkü neden burada mutakaddim benim o sonradan geldiği için müteakhirdir yani haleftir tamam bu lügat manası diyelim ki ben oturdum yemeği bitirdim sonra o da yemeği başlamıştı o benden sonra bitirdi yemeği bitirmede o kaleftir ben selefim tamam bu lügat olarak böyledir bu sadece zamansal değil de bilgi olarak da böyledir bu laftan mesela diyelim ki e, diyelim ki bir insan e, bir ülke mesela diyelim ki e, bir askere bir ülke mesela diyelim ki ne var e, işte adam kur, kurmaya aldı öbürü e, işte e, yani kurmay yarbay e, öbürü kurmay albay bir seviye tamam ondan sonra işte geliyor tüm general işte tüm general orgeneral er tamam bunun hepsi ne? Sıver Şimdi bu kurmay yer var Güçlü olarak Albaya göre daha hafif bölgedir O yüzden kurmay albaya burada halef oluyor Tamam Halef oluyor ee, kur, kur, Kurmay yarbay burada halef oluyor Albay telef oluyor Albayda tığ generale göre ne oluyor? Mesela <laughs> Çünkü e, alimler o yüzden halef kelimesini ve sebep kelimelerini lügat manalarını söylerlerken özellikle halefi lügat mana söylerler lügat manasında lügat manasını anlatırlarken e, şey demiyorlar sadece zaman e, sal olarak değil rütbe olarak da sonradan gelene halef demiş tamam mı? Hayır ne kadar arasında telazim olsa bu ayrıydı tamam mı? O zaman halef zamansal olarak veya rütbe olarak sonradan gelen zamansal olarak sonradan gelen lügatı olarak daha karıştı oldu tamam mı? bu lügat manasıdır halefin bundan dolayı e, e, diyoruz ki halef lügat manasında bu ancak dikkat et bu lügat manası ancak bu özel bir kayıt evet şey halef selefin mukabilinde kullanıldığı zaman bir cümlede o zaman bununla kendisinde bidat bulunan veya razı olmayacak bir lakapla meşhur olan lakaptır yani işte hariciler, müntezileler, cehenniyeler, cehenniyeler olacak tamam mı? ama selefin mukabilinde kullanıldığı zaman yoksa mutlak olarak halef kullanıldığı zaman bunu hayırlı insanlar ediyor neden? çünkü sen halef değil misin? halefim ben de halef değil miyim? halefim lügat manasında mutlak olarak değil şimdi sebep mi? ama selefin mukabilinde kullanıldığı zaman mesela düşüyorsun biliyorsun ki bir alimin sohbetinde veya bir kitapta diyorsun ki selef burada buna inanır halef ise buna inanır burada cümlede neyde hükredildi halef selefin mukabilinde hükredildi tamam mı selefin mukabilinde hükredildi o zaman burada e, selef hak olan halef de kendi, e, haleften de bir dakika tamam kendisine lügat ama aksi halde lügat manasında kullanacak olursak biz hep muhalef şu an tamam çünkü hep muhalef üzerinde dikkat et cümleme şerefin mukabilinde şeref kelimesini kullanmak yani burasında dikkat et peki İslam akidesini akideden, akide olarak alan gerçek İslam'a inanan tamam mı? Ee, e, İslam'ın İslam'da doğru inanca sahip olan bu tarifeye ne isim veriyorlar dedik? selef başka ehli sünnet bir isim daha söylüyorum meşhur ehli hadis hadis ehli demişler geçmişte bunu da hızlıca anlatalım bitirelim inşallah hadis e, lügatta e, kadimin zıttıdır ayna der ki dillil kadim kadimin eskinin zıttı demektir hadis tamam lügat manası ancak e, ayna der ki yustamelü fi kesiri selam ve kalilihi e, az veya çok kelam etme, etmek hakkında da hadis ettiğimiz hadis kelimesi kullanılır çok veya az kelama da az konuşmaya denilmiş hadis ne demiştik? Dedik ki ehl hadis tamam Hadis ehli demişlermiş Hadis ne dedik bu varsa bir bir kadim derler tamam mı? şirin zıttı ve yustamel fi kesir el kelam ve kalili yani çok veya az kelam az kelama da hadis demiş tamam kullanılmış bir hadis kelimesi az veya çok kelamda bu işte e, Firuz Abadi'nin kanusunun sıfına baktığımızda bu tarif var tamam hadis kelimesi için e, peki neden ehli hadis demişler bunlara çünkü neden hadis ne? Allah'ın tarifine bakarsak bu akideyi akidelenen insanlara, akidelenen insanlara neden ehli hadis demişler anlaşılır şimdi hadisin ıslahı manası ma ufiranin nebi sallallahu aleyhi ve sellem el-fakrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sözlü, fiili, taklidi veya sıfat olarak zikredilen, eser edilen şeyler naklonu, nakledilen şeylerdir tamam mı nebi sallallahu aleyhi ve sellem ee, ıslahı manası bu şimdi Nebi Sallallahu bize sözlü, fiili, takviri ve sıfat olarak gelen şeyler ne? Bunun bütünü tamam mı? Bunun bütünü olunca bu dinizin olarak kendilerine sahiplenen alanlar ya da otomatikmen ehli i hadis dönemimizin tamam mı? Ee, doğallığı ortada oluyor tabii zaten e, bizim selef alimlerimizden büyük selef alimlerimizden İmam Sabuni 4 küsürlerde 4 böyle 50'lerde falan vefat ediyor Rahimullah diyor ki e, hadis eshabı kitabı ve sünnete sarılanlardır diyor Allah onların diyor e, ölü diyor ki Allah onların birilerini korusun ölülerine de merhamet etsin diyor akidetü selef ve eshabı hadis müstahane tamam akidetü selef ve eshabı hadis adlı eserinde devletlerdir hatta İbn Teymiye Rahimullah ne diyor İbn Teymiye Rahimullah sanki burada böyle bir şey olarak böyle uları gibi bağında diyor ki biz diyor ehli hadisle diyor tamam mı hadisi işte duyan sonra onu yazan ve onu rivayet eden kastetmiyoruz diyor tamam bak hadisi duyan onu yazan ve onu rivayet edeni kastetmiyoruz neden amel nerede kaldı ona vurgu yapmak istiyor tamam mı yani sen hadisi yaz duy inan ama o hadisi amel etme yüzden baktığı zaman raviler arasında kaderiye ile suçlanan şirikle suçlanan insanlar var anlatabiliyor musun? anlatabiliyor musun? onların bu kısmında mesela ehl o yüzden İbn-i Teymi diyor ki biz ehl onu duyan, onu yazan, onu rivayet edenleri falan kaçırmıyor bilakis diyor o, onu diyor hakkıyla koruyan, hıfzeden, onu bilen zahiri ve batini olarak onu anlamaya çalışan ve ona zahiri ve batini olarak ittiba yani kalbende ve azalarla onu ittiba eden böyle kastediyor ve bununla birlikte ehli Kur'an da böyle biliyor Kur'an ehli de böyledir çünkü neden Kur'an ehli hadise alır hadis ehli de Kur'an'ı alır bunların ikisi birbirinden kopan parçalar bilir zaten o yüzden diyor ki ehli hadis nedir? Nebi Sallallahu ashabının eserlerini, eserlerini eser olarak alan bunları hayatlarına geçiren ve tabi'in, tabi'in, yine tabi, tabi, tabi'ine güzelcene uyan tamam mı? gerek bunları toplama olarak, kıvşatma olarak, rivayet etme olarak, anlama olarak ve zahir batını amel etme olarak e, bunu gerçekleştirmemiz bırakıyorum inşallah Allah'a emanet olun